Rtl, Background am Gespréich. Bal 5 Minutten op 12, Zäit fir d'Emissioun Background am Gespréich hei op rtl. Sou, 5 Minutten op 12, esou ass dat. Zäit fir d'Emissioun Background am Gespréich hei op dëser Plaz, presentéiert vum Pit Everling. A bei him ass dann elo d'CSV-Landwirtschaftsministesch Martine Hansen. Voilà, do hat de Loïc sech dann och sou just géint d'Musek hannendrun duerchgesat kritt. Dann kucke mer elo mol, wee sech hei duerchsetzt. Am Studio begréissen ech d'Landwirtschaftsministesch Martine Hansen. Martine Hansen, gudde Mëtteg. Gudde Mëtteg, Här Everling. Jo, Wäibau an Konsumenteschutz, dat sinn och nach Är Ressorten. Do komme mer méi spéit an der Sendung e bëssen drop ze schwätzen. Mir fänke elo mol mat der Landwirtschaft un. Ech mengen, do gëtt et genuch Kären, Fleesch, Mëllech, Geméis. Wéi evoluéiert grad d'Roll vum Lëtzebuerger Bauer An a wéi eng Vig a wéi eng Richtung wäert et generell goen? Wouvunner geet Der aus, Madamm Hansen? An d'Richtung, wou et geet, do bestëmmt natierlech och een Deel d'Agrarpolitik. Wat ech awer allgemeng muss soen, dat ass, datt mer een, eng, eng Ëmfro gemeet haten, wivill Baueren datt en eng Nofolleg hunn. An do hu mer leider Gottes misste feststellen, datt 44 Prozent gesot hunn, datt se keng Nofolleg hätten. Dat heescht, wann Der mech frot, a wéi eng Richtung geet et, da wäerte mer Wahrscheinlech méi grouss Betriber kréien, well dann d'Fläche fräi ginn, wa souvill Betriber keng Nofolleg hunn. Dann hutt Der gesot, Mëllech, Fleesch, Geméis a sou weider. Mä mer sinn ee Gringlandstandort. Dat heescht, mer wäerten egal wéi ëmmer eis Mëllechproduktioun an eis Fleesch, Randfleeschproduktioun wäert ee vun eisen Haaptpiliere bleiwen. Kärenproduktioun, mer sënn kee ganzt fruchtbart Akerland an d'Situatioun am Akerbau ass am Moment relativ schlecht, d'Präisser sënn am Keller, Produktiounskäschte sënn héich an d'Rentabilitéit am Akerbau ass definitiv an dësem Joer an och am leschte Joer nit gutt gewiescht. Geméisbau, Uebstbau hu mer es nit genuch, do musse mer kucken, datt mer es méi kréien. Bleiwe mer e bësse bei de Käre. Jo, d'Contrainte vum Wieder, déi kenne mer alleguer. Dann d'Produktioun generell bëssen zréckgaang, d'Präisser um Weltmaart, Dir sot et grad, sinn niddereg. Käschnatz dëst Joer war éischter duerch Wuess. Jo, wat constatéiert Der bei de Kären? Wéi gesitt Der d'Zukunft? Dir sot, bleift e Pilier, mee. bleift ee Pilier méi. An ech soen och, datt d'Agrarpolitik hei ee Rôle ze spillen hott. Et muss, mer musse kucken, datt den d'Primen och esou ausbezuelt ginn, datt et nach ëmmer méi rentabel ass eppes ze produzéieren, wéi u sech just nach Landschaftspfleg ze maachen. An do hu mer, loosse mer soen, ganz vill nach ze dinn, och op europäeschem Niveau. Mer mussen déi Baueren ënnerstëtzen. Et ass festzestellen, datt mer bis 2021 u sech, u sech Selbstversorger waren, iwwer 100 Prozent och de Weess. A lo hu mer déi schonn ni méi erreecht. Dat heescht, mer gesinn, datt wierklech den, och de Weesubau, wou mer se jo wierklech éwer vill brauchen, och fir d'Brout, ma well et einfach ni méi, nit méi rentabel ass, nit méi rentabel ass an eng Partie Betriber einfach soen, ma ech hunn, ech hu wahrscheinlech besser, ech maache bei villen Extensivéierungsprogrammer mat an ech huelen déi do Produktioun eraus. Schwätze méi spéit nach iwwer d'Primen. Kuerz weider nach d'Conclusioun vum Klimarot vun der leschter Regierung. war déi, datt d'Zuel vun de Béischten, mir wiesselen also elo eriwwer vun de Käre bei d'Béischten, datt déi misst erofgoen, vill misst erofgoen, mat Bléck op Methan, Ammoniak, CO2 an esou weider. Gesitt Der dat och esou oder wéi gesitt Der d'Haltung vun de Béischten? Also ech gesinn dat bëssen anescht wéi d'Recommandatioun vun deemolege Klimarot. Mer hunn hei zu Lëtzebuerg, wéi gesot, ee Gringlandstandort. Dat Gringland kënne mär nit selwer eessen, d'Gras also musse mer et verwäerte mat Béischten, déi dat u sech, dat ass eng Wonnermaschinn, déi maachen äus dem Gras u sech Eewäiss, wat de mer kënne gebrauchen iwwer d'Mëllech, iwwer d'Fleesch an esou weider. Mer hunn ewer Ziler gesat kritt oder selwer gesat, Lëtzebuerg hott sëch als Ziel gesat fir d'Ammoniakreduktioun vum 22 Prozent erofzesëtzen. Do wëll ech hei nach eng Kéier wierklech drop hënweisen, déi eenzel Länner konnte sech d'Ziler selwer sëtzen, déi sinn dunn op europäeschem Niveau festgehal ginn. Dat heescht, vill Länner an der EU hu manner héich Ziler wéi mer se gesat kritt. Kënnt Der dann do net méi dru fréckelen oder wëllt Der net dru fréckelen? Erkläert dat Ech mol. fäerte ganz, datt ech nit kann dodru fréckele goen. Déi hu mer elo, déi si gesat ginn. An dat do ass ee gutt Beispill, wou ee muss soen, wa sou Ziler gesat ginn, da soll, wann ech géif d'Politik, sech och Gedanke maachen, wat huet dat fir Konsequenzen. Hei sinn Ziler vun der Ëmwelt gesat ginn, mee et ass sech nit Gedanke gemeet ginn, wat huet dat fir Konsequenzen op d'Landwirtschaft. Jo, dann nennt mol Zuelen. Also wéi gesot, mir sinn an, wat wat ass d'Unzuel vun de Béischten aktuell? Wéi vill Prozent misst et erof eisen Ziler no? A wou sot Dir, dat wier eng eng realistesch eng realistesch Reduktioun, déi méiglech wier? Ech fänke mol mat den Ziler un. Minus 22 Prozent misst mer bis 2030 u sech erreechen. Mer leien am Moment bei minus 6 Prozent. D'Referenzjor war 2005. Dat war een himmelschlecht Jor. Mer hate méi Kéi virdrun a mer hate méi Kéi dono. Dat heescht, mer sinn op der op der gudder Kurv. Mee mer hunn nach vill ze dinn. Dann, ech wëll nit soen, mer huelen d'Unzuel vun de Béischte sou wäit erof. Et gi vill Mesuren, wou mer kënnen dru schaffen. An dofir hu mer och um Landwirtschaftsdësch gesot, dat do ass ee vun eise groussen Challengen, komm mer sëtzen eng Ammoniak-Taskforce zesumme mat de Baueren an. An ech pochen elo dorop, datt mer mussen zesumme schaffen. Déi war elo op d'Rees viru kuerzem, déi Taskforce. Déi war elo eng Kéier an Holland an an Däitschland, fir och do ze kucken, wéi eng Mesuren ergräife se. Mer hunn hei zu Lëtzebuerg schonn eng Partie Saache gemeet, Mir hunn den de Pralltellach fir d'Gülle auszebréngen, dat ass déi Maschinn wou u sech d'Gülle ronderëm sprëtzt, déi hu mer verböden. Et kann ee lo just nach d'Gülle op den. Am beschten net hannendrun. Jo, nit hannendrun. Mir kënnen d'Gülle elo just iwwert de Bödem, dat heescht iwwer Schlauch oder Schleppschung oder och aschlitzen. Wéi gesot, dat anert ass verböden. Dat do hu mer schonn eng Mesure geholl. Déi aner Mesure ass alleguer d'Güllelager muss een Deckel drop kommen. Dat war awer schonn an der leschter Legislatur, mat deem Prallteller. Jo, jo. Mee et ass u sech elo réischt ëmgesat, well d'Reglement ass elo réischt komm. Dat heescht, och d'Gülle Deckelen hu mer bis 2025, muss do bis Dezember 2025 mussen do alleguer d'Güllelager zougeluecht sënn. Mer hunn am Agrargesetz ass u sech een Deckel op d'Entwécklung vun de Betriber gesat ginn. Dat heescht, Betriber, déi en eng bestëmmten, déi e méi wéi fënnef theoretesch Ërbechtskreften, dat ass bëssen Theorie, méi wéi fënnef theoretesch Ërbechtskreften an der Déiereproduktioun hunn, déi däerfen nit méi méi Béischten halen. Anerer, déi sech gäer wëlle weiderentwéckelen, déi musse verschidde Referenzwäerter am Stéckstoff u sech kënnen noweisen, fir eben ze soen, ok, dann hunn déi do Betriber kee Problem mam Ammoniak, Stéckstoff ass jo Ammoniak. Dat heescht, do hu mer scho villes gemeet. Geet dat dann duer? Geet et ouni gréisser Reduktioun? Mä ech ginn nach e bësse virun. Dat gréissten Potenzial hu mer am Betribsmanagement. Dat hu mer och gesinn, wéi mer elo mat der Taskforce fort waren. An do geet et virun allem och ëm d'besser Verwäertung vum Grondfudder. Wann ech dat optimal verwäerten, da brauch ech nit vill anert Fudder zouzekafen. Wann ech Fudder zoukafen, mat Proteinnen, do ass och rëm Stéckstoff dran, dann hunn ech es u sech erëm ze vill um Betrib, wat kann Ammoniak ginn. Dat heescht, ech muss dann awer och, an do ass eis Politik heiansdo kontradiktoresch, ech muss de Baueren et erlaben, hiert Grinnland och optimal ze notzen. An dat geet nit, wann ech soen, méindrécht am Juli. Nee, ech hu Flächen, déi agronomesch wäertvoll sënn, déi muss ech kënnen och esou notzen, an ech hunn aner Flächen, déi en ökologesch wäertvoll sënn, déi soll ech kucken, esou ze notzen, datt eis Biodiversitéit dozou hëlt. A mer probéiere lo un all deene Schrauwen zesummen ze dréinen. An ech hu gesot, mer hu souwisou ee Strukturwandel, dat heescht et wäerte parallel dozou och nach Betriber ophalen, wou mer och do dann manner Béischte wäerte kréien. A wéi gesäit dann an Ären Aen déi Reduktioun aus? 22 Prozent sot Der ass net onbedéngt realistesch. Wou wëllt Der dann hin? Wa mer mussen op 22 Prozent bis 2030 kommen, dat ass dat grousst Damoklasschwäert, wat mer iwwert eis hänken hunn. An dofir maachen ech wierklech ee liichte Virworf un déi, déi déi Décisiounen do geholl haten, well do hätt ee sech misste bëssen am Virfeld méi Gedanke maachen, wéi kënnt een dohin. Mee mer maachen eist Bescht a mer kucken och zesumme mat de Baueren, an ech war gëschter och nach bei enger Generalversammlung vun enger gréisserer Molkerei, se hunn och gesot, hei, mer hunn dat do Zil do, A mir kucke fir dohinner ze kommen. Dir sot, mir mussen, jo, d'Ziler ginn ëmmer gesat, da mussen se agehal ginn. Wat wier d'Konsequenz? Eng Strof da fir Lëtzebuerg? Dat wësse mer nach nit genau. Dofir, mer hoffen, datt d'EU äis nit direkt de béise Fanger elo weist, mee mer si wéi gesot op der gudder Trajectoire a mer schaffen do virun. Wat produzéiere mer zu Lëtzebuerg ze vill a wat produzéiere mer ze mann? Dat ass u sech. Eng komesch Fro ëmmer, Wat ass ze vill? Dat heescht, wa mer méi produzéiere wéi eise Selbstversorgungsgrad, wat heescht, wa mer méi wéi 100 Prozent vun deem produzéiere wat mer hei eessen, ass dat tatsächlech ze vill? Dat ass eng éischt Fro, well et ass jo nit unbedingt de facto schlecht, wa mer eppes exportéieren. Well wann all Land dat do giff esou soen, dann sitze mer nämlech béis mam Fanger am Mond do. Well ech hunn, ech hu bëssen Zuelen, mer hunn bei den frësche Mëllechprodukter, do produzéiere mer méi wéi mer hei verbrauchen, ronn 140 Prozent, mee bei der Botter schonn zum Beispill nëmme 56 Prozent, bei den Eeër nëmmen 18 Prozent vun deem wat mer consomméieren, beim Schwéngefleesch nëmmen 53 Prozent, beim Randfleesch och nëmmen 82 Prozent, beim Geméis knapps 15 Prozent Bei Zaloten, bei anere Geméiszorten mol dat nit, Kornischong zum Beispill, een, zwee Prozent. Dat heescht, mer produzéieren am Prinzip bei allem nit genuch éischter. An dann an deem enge Secteur, bei der Mëllech. Virun allem da beim Geméis. Virun allem beim Geméis, beim Oebst. Mee mer hunn zum Beispill och mol nit genuch Rëndfleesch, mer hunn nit genuch Schwéngefleesch, mer hunn nit genuch Gefligel, do hu mer 23 Prozent. An just bei frësche Mëllechprodukter, wou mer méi produzéieren, mee mer sinn do kompetitiv. A wéi gesot, ech verstinn nit, datt ee seet, do produzéiert een dann ze vill, well wann all Land nëmmen dat giff produzéieren, wat der se giffe selwer eessen, da gesitt der jo, wou mär nit genuch produzéieren, mee dann, da wäre mär op verschiddene Plazen béis schlecht drun. Dir hutt elo d'Mëllech ugeschwat, Madamm Hansen. Vill Bauere sträichen awer net méi oder hunn decidéiert an de leschte Joren opzehale mat sträichen. Et ass vill Opwand. Zwéimol den Dag kann een net maachen, wat ee wëllt. Wann gestrach muss ginn, da muss gestrach ginn, trotz deiere Melkroboteren. Firwat decidéiere sou vill Bauere fir opzehale mat der Mëllech? Ech mengen, dat sinn éischter déi Baueren, déi warscheinlech. keen Nofolger an Aussicht hunn, déi dann ëmstellen op eppes, wat vläicht manner uerbichtsintensiv ass. Déi meescht Baueren oder och déi gréisser Mëllechbaueren, déi hunn awer alleguer Melkroboteren. Mee et muss een natierlech um Haff sënn. Iwwerall, wou een Déieren hott, muss een do sënn, oder et hott ee Leit schonn agestallt, déi do sënn, déi een d'Déieren ewer observéieren, well d'Déierewöhl ass jo och een, een extrem wichtige Punkt, wou, wou mer alleguer, wou och de Bauer muss drop oppassen, soudatt e mer, an dann hu se natierlech ewer Hei, zum Beispill wéinst där Ammoniak-Reduktiounszil, hu se, hu se een Drock op sech leien, wou se nit wëssen, wat kënnt, wa mer dat Zil nit erreechen. A wéi gesot, aner Länner an Europa hu manner héich Ziler an déi kënnen u sech da mat manner Drock am, am Hanner, am Réck produzéieren, wat nit unbedéngt motivéierend ass. Questo, Dei Melkroboter. Wat kascht esou eppes? Schëlden, do gëtt et vu bis. Schëlden, do kritt de Bauer gehollef, mee dat ass jo e groussen Investissement. Dat ass e groussen Investissement, mee e rentéiert sech ewer och vun der, ech mengen och fir d'Kéi ass et jo, déi ginn dohënner wa se spieren, datt hiren Ouder voll ass, wa se solle gestrach ginn. Also déi Zukunft läit ewer do dranner. Dir hutt ugeschwat Geméis, Uebst, do si mer wierklech dann als Alternativ zu de Béischten an zum Fleesch, do hu mer e groussen Defizit. Firwat? Well mer sënn de facto keen direkt Geméis an Uebstland. Mer hunn, wéi gesot, wa mer. Dat läit un eisem geografesche Standuert. Geografesche Standort, mol vill Hiwwelen. Do wou mer Gringland hu kënne mer keen Uebst a kënne mer kee Geméis maachen. Déi däerfe mer jo och nit. Akeren. Mee wéi gesot, mer kënnen ewer nach vill méi Geméis maachen. Mer hunn, mer hunn Uebst a Geméisbaueren, wou, wou, déi ganz engagéiert sinn, eis Federatioun, déi wierklech ganz engagéiert sinn. Mer gesinn, datt d'Äppelproduktioun an a Bireproduktioun ewer hei zu Lëtzebuerg leeft. Mer hunn der och, déi Mirabellen a Quetsche maachen. Mee wéi gesot, mer mussen se nach méi ënnerstëtzen. Mer hunn d'Geméisproduktioun. Geméis ganz hireg hei zu Lëtzebuerg am Fräiland ass schwéier machbar. Et hunn och vill Leit, déi domat ugefaangen hate, rëm opgehal. Ass dat richteg? Et ass zum Deel richteg. Mer hunn ewer mëttlerweil ewer och déi Fräilandflächen, déi mer iwwert d'Agrargesetz ewer esou subventionéieren, datt et, denken ech, rentabel ass. Mee et muss ee sech, muss ee wëssen, dat ass uerbechtsintensiv. Déi Leit, déi brauchen och ganz dacks Saisonsaarbechter. Personal, jo. Personal. Déi mussen dat Personal deemno wéi, wann et Saisonsaarbechter ass, och probéieren ze logéieren. Dat heescht, dat ass alles net esou einfach. Mee wéi gesot, mir wëllen déi gären geziilt ënnerstëtzen. Mir sinn och mat hinnen a Kontakt, well ech fannen et extrem wichtig. Si wësse meeschtens, wou d'Problemer sënn an hunn och scho Léisungsvirschléi. An vue que datt mer d'Geméis nit kënnen d'ganzt Jor am Fräiland produzéieren, ass et fir eis och wichteg, datt e mar nach zousätzlech Glasflächen subventionéieren. A wann een déi am Grousse baut, da sprengt dat de Kader vum Agrargesetz. D'Baueren hunn am Agrargesetz ee maximale Plafond, op dee se kënne bäihëllefe kréien. An dofir hu mer als Regierung och festgehal, datt e mer hei ee spezifescht Gesetz wäerten op de Wee gi fir Zäreprojeten ze subventionéieren. Wéi, wat kann ee sech dorënner virstellen? Nenn emol e Beispill. Wéi, wéi grouss kënne esou Zäre ginn? Wat kascht esou eng Zär an wéi vill steiert de Staat derbäi? Mer kënnen, ech hunn elo vun engem Projet héieren, deen hat eng Envergure vu 15 Millioune gehat. Wann ee 15 Milliounen hott, am Moment dott Agrargesetz, hunn d'Baueren e Plafond vun zwou Milliounen. Dat heescht, déi kënnen nit domatter eens ginn. Mä mär hunn elo gesot, datt mer esou ee spezifescht Gesetz fir d'Zäre maachen, well mer wierklech gäre wëllen do weiderkommen. Wa mer keng Ännerung maachen, komme mer nit weider, wou mer dann dee maximale Plafond an d'Luucht sëtzen, iwwer den Taux, deen d'Baueren oder d'Gäertner kréien, e bësse erofsëtzen. Ech kann Iech elo keng honnertprozenteg Zuele soen, oder ech soen Iech se elo nit, well ech nach nit mat deem Projet duerch de Regierungsrot gaang sinn. Dat wäert ech iewer an den nächsten zwou Woche maachen an da wäerte mer och dat bekannt maachen, fir datt och d'Baueren an d'Gäertner wëssen, op wat se sech kënnen aloossen, wa se bei esou Projete sech wëllen engagéieren. Gëtt dann eng Demande oder rechent Der dermat, datt dann elo d'Land voll Zäre gesat gëtt? Mä Der wësst, datt an der fréierer Regierung war eng Kéier driwwer diskutéiert gi fir och gréisser Zäre bei Industriezonen ze sëtzen, wou schonn eenzel Projeten ugeduecht waren. Do ass just elo nach näischt geschitt an ech hoffen, datt mer dann een oder zwee oder dräi där Projeten duerchkréien, datt mer wierklech Geméis hei produzéieren. Mer hu grouss Supermarchéen, mer hunn och grouss Liewensmëtteldistributeuren, déi e frou wären, wa se Lëtzebuerg Produkter hätten. A mer maachen elo mol eisen Deel, steiere mer dozou bäi, fir den Incentive ze ginn, fir datt mer wierklech do weiderkommen. Wat kann een dann an enger Zär ubauen, wat een ouni Zär net kann ubauen? Fir déi, déi et net wëssen, da gitt eis mol e puer Beispiller do. Ech mengen Paprika, Cornichon, Tomaten, Zaloten, Zalote kanns de dobaussen ubauen, mee mee am Wanter ass et dobausse gëtt et näischt, du kanns se awer dann an den Zären ubauen, kann ee verschidde Kraider ubauen, also d'Potenzial ass ass wierklech grouss a mer kréie keng Tomaten, mer kréien och keng keng Paprikaen dobaussen déi ganz Zäit ugebaut. Gëtt et dann eng Demande vun de Baueren, fir dat do ze man? Et sënn eenzel Baueren oder Gäertner, déi en interesséiert sënn. Mer hunn der schonn am Ministère u sech och Empfong gehat, déi en gesot hunn, ha mer géifen u sech gär, mer wësse lo nach nit, eng Autorisatioun an der Gringzon kréien. Wat wäre Méiglechkeete fir vu bäihellefen? Ma déi hunn ech dann ëmmer vertréischt. Ech hu gesot, mer kréie lo, dat kënnt Dir egal wéi iwwert d'normaalt Agrargesetz fueren, ewer mer maachen nach ee separat Gesetz wéi dat hei, sou datt ech hoffen, datt mer do wierklech weiderkommen. En anert Thema, Madame Hansen, Bio, grousst Thema, 20 Prozent bis 2025, dat hat déi viregt Regierung als Zil definéiert. Entretemps ass méi wéi kloer, dat ass net realistesch, 100 Prozent bis 2050 wuel och net. Wourunner läit et, firwat dinn d'Bauere sou schwéier op Bio ëmzestellen. Wat sinn hir Argumenter? Also fir d'éischt hat ech och scho ganz am Ufank gesot, wéi d'Regierung sech dat Zil gesat huet, datt dat onrealistesch ass. An ech fannen et ëmmer schlecht, wann een onrealistesch Ziler sëtzt, well dann demotivéiert ee just. Wann ee sech d'Ziler e bësse méi niddereg sëtzt an et erreecht ee se méi, da fannen ech, ass d'Motivatioun méi grouss. Esou, d'Bauere produzéieren och dat, wat de Marché freet. A bei der Mëllech waren der vill ëmgeklomm op Bio a si sinn d'Mëllech, déi d'Lass ginn. Ze deier war. Jo, si kruten dann herno dee selwechte Präis wéi déi konventionellen, ma dat ass erëm ëmgestigen. Dat heescht, wann de Marché nit nozitt, dann ass et schwiereg. Dofir, Mer hunn de Bio-Aktiounsplang an ech gesinn dat ewer elo emol positiv, well ech hat mer dat Zil nit gesat vun 20 Prozent. Mer sënn ewer elo op 7,7 Prozent vun der LF, wat mer erreecht hunn. Mer hunn elo 9.330 Hektar, déi een am Bio sënn, an et sënn der och nach eng Partie an der Pipeline, déi wëllen. Ëmstellen. Dat heescht, mer kommen ewer lues a lues viru. Mer hunn ewer trotzdem do eng, eng Steigerung vun ënnert de Pan Bio-Leef, dat ass deen Aktiounsplang fir d'biologesch Landwirtschaft ze förderen, hu mer eng Steigerung vu 47 Prozent. Ech fannen dat scho ganz gutt. Mer hunn och a verschiddene Secteuren, zum Beispill Randfleeschproduktioun, Mammekéihaltung, funktionéiert et extrem gutt, ass d'Nofro och grouss, zum Deel iwwert de Projet vun de Schoulkantinnen, Mam Educatiounsministère. Elo rezent virgestallt. Jo. Är éischt gemeinsam Pressekonferenz mam Claude Meisch. War e bësse witzeg. Jo, eis éischt gemeinsam Pressekonferenz. Mee hei ass et ëm d'Landwirtschaft gaang. An do muss ech wierklech soen, ass, mécht Supply for Future eng ganz gutt Oarbecht. Si schafen e Maart, wou un eis Bauere kënnen eppes produzéieren a liwweren. An ee bei zum Beispill Mammekéi, do kënnen d'Betriber och eng Deelëmstellung maachen. Wann se Keeren hun, ass jo Mammekéi, a si wëlle bei de Keeren nit am Bio produzéieren, well se soen, ech gi se do nit lass. Si kënnen ewer dann eng Deelëmstellung maachen an hir Mammekéi separat am Bio funktionéiere lossen an och als Bio verkafen. An do hu schon eng Partie Betriber hiren Deel sou ëmgestallt an ech mengen, datt mer do nach vill Potenzial hun. Ech soen dat och iwwerall, een dee Mammekéi hott, do hu mer wierklech eng grouss Nofro. Déi gi mer lass am Bio. Mme Koessenker, De Rappell, also den Haaptënnerscheed ass, keng keng Chemie sprëtzen, wa mer dat kënnen esou soen. Bio kritt méi ënnert d'Äerm gegraff wéi déi konventionell Landwirtschaft. Gëtt et do vläicht e Beispill wat Der eis kéint nennen, respektiv wëllt Der do nach enker un de politesche Mesurë fréckelen, fir de Bio méi ze fërderen, oder sot Der, mir beloossen et wéi et ass a mir kucke wou mer esou hikomme wéi mer elo sinn? Also mer hunn, éischtens emol hu mer jo de Bio-Aktiounsplang, dee leeft 2025 aus, da maache mer een neien an do wäerten dann eng Kéier iwwert all déi Mesuren diskutéiert ginn. Mer hunn ewer d'Primmen esou gestuft a gestaffelt, datt de Bio-Bauer egal wéi ëmmer méi krëtt. Dat heescht, dee krëtt d'Bio-Primm an. Hie kann zousätzlech aner Agrarëmweltmoossname kréien. An ech mengen nit, datt mer do nach vill méi kënne bezuelen. Mer mussen et iwwert de Marché probéieren ze maachen an och nach vläicht méi sensibiliséieren, och nach méi Reklamm maachen, och nach vläicht méi geziilt kucken, wéi eng Produkter brauche mer nach méi, wéi elo zum Beispill Mammekéi. Wann do e grousse Marché do ass, mengen ech, kréie mer och d'Bauere motivéiert ëmzeklammen. Mee eleng iwwert d'Primme geet dat nit. Ech hat. Wéi ech meng Diplomaarbecht gemeet hunn, hat ech, dat ass scho ganz laang héer, dann hat ech engem Biobauer ugeruffen, hunn ech gefrot firwat dat se se ëmgestallt hätten, ob e se ëmgestallt hätten, well se do méi Primme kritt. Mä deen hat mech richteg vernannt, dee sot, ech maachen dat aus Iwwerzeegung. Dat heescht, reng mat, eleng mat Primme geet dat net. Stéchwuert Glyphosat, Verbuet vun der viregter Regierung war vun den zoustännege Geriichter gekippt ginn. Glyphosat ass also nees erlaabt. Wéi gesäit Är politesch Astellung dozou aus? Bleift et dobäi? Dir belount et awer, wa Baueren kee Glyphosat benotzen, mee Dir wëllt mat deem Verbuet do, dat wëllt Der net nach eng Kéier roukéieren? Nee, ech mengen, déi fréier Regierung war jo relativ séier zréckgepaff gi vun de Gerichter, datt dat nit giff gouen. Op europäeschem Niveau gëtt jo ëmmer erëm. Diskussioun gefouert, ob Glyphosat ka verlängert ginn oder eenzel Mëttel kënne verlängert ginn oder nit. Si krute gring Luucht vun der EU. Nun ass jo Lëtzebuerg mat Éisträich u sech probéiert, do trotzdeem et ze verbidden. Dat ass nit erlaabt ginn. Mer maache lo nit nach eng Kéier een Alleingang, fir der erëm eng gréng op den Deckel ze kréien. Nee, mer hunn dunn direkt gesot, an dat hu mer och am Koalitiounsaccord festgehal, Mer wëlle gären positiv d'Baueren ënnerstëtzen, déi een op de Glyphosat verzichten. A mer hu fir dëst Jor méi wéi 50.000 Hektar. wou kee Glyphosat agesat gëtt. Dat heescht, et ass guer nit, datt dat esou massiv hei Dat agesat heescht, do gëtt et eng Demande. Jo, jo, do gëtt et eng Demande. An da wëll ech awer och hei nach eng Kéier soen, de Glyphosat gëtt a verschiddene Länner agesat an dann ass e problematesch, fir op d'Kären ze sprëtzen, fir datt de Reifeprozess gestoppt gëtt. Dat ass hei zu Lëtzebuerg souwisou ni erlaabt gewiescht. Dat heescht, mer hunn hei schonn eng manner. mee manner problemateschen Ëmgang mam Glyphosat wéi an anere Länner. An der Woch gouf et eng Reunioun um Stauséi zum Sujet Waasserschutzzonen. Dat ass dann e bëssen den Iwwergang vum Glyphosat. Wat soen Iech d'Baueren da vun do? Wat sinn deenen hir Suergen? Dir wunnt jo do an der Géigend, Dir kennt d'Situatioun. Jo, ech kenne se. Ech wunnen do an ech kommen och aus där Géigend. A mäi Papp hat och ee Betrib, deen och am Anzuchsgebitt vum Stauséi loung. Mä hir Suerge sënn definitiv déi, datt si vill Oplage kréien, A si soen, si ginn nit ëmmer u sech gerecht entschädigt fir déi Oplagen. Si se manner konkurrenzfäeg vis-à-vis vun anere Baueren, déi an anere Géigende leien. D'Land riskéiert u Wäert ze verléieren. Jo, et riskéiert u Wäert ze verléieren. A wann ech elo kucken, aus där Gemeng, wou ech kommen, do waren et ganz, ganz vill Baueren. An do gëtt et am Prinzip elo just nach een, deen och nach e béisschen dobaussen ass. Dat fannen ech. Scho bëssen dramatesch déi Entwécklung, a mer mussen äis als Politiker bewosst sënn, datt mer déi Suergen eescht huelen. Zum Beispill am Stauséigebitt, do ass et elo esou, datt den, an dat ass eemoleg, datt den Bauerebetriber, awer nit nëmmen déi, alleguer elo bemol eng Autorisatioun brauche fir kënnen Virun ze schaffen. Well mer eben strikt Oplagen hunn, och vum Environnement an. Sinn déi dann, ginn déi dann, do geet es jo ëm de Waasserschutz, dass, ëm Drénkwaasserschutz, dass jo elo net näischt, ginn déi dann an Ären Aen ze wäit, déi Oplagen? Mer mussen do kucke fir déi Betribsautorisatioun, well do muss einfach Eech fir Äen Aen behalen, déi, déi Bauere se schonn ëmmer do, och déi aner Betriber se schonn ëmmer do. A lo op eemol kréie se gesot, Lo braucht Der eng Betribsautorisatioun, fir datt Der iwwerhaapt nach kënnt virugoen. Bah, do gëtt elo mat sechs oder véier Pilotbetriber gekuckt, wéi een dat kann Ëmsëtzen. An do wäerte mer zesummen och mam Ëmweltministère kucken, datte mer dat pragmatesch uginn. Mer wëssen, de Waasserschutz ass extrem wichtig. Mer däerfe keng Planzeschutzmëttelréckstänn do hunn. Mer mussen d'Nitrater do zréckkréien. Mer hunn do och nach ze dinn, bëssen ze dinn bei de Kläranlagen, dat däerfe mer och nit vergeessen. A mer mussen déi Regeln esou maachen, datt se am Endeffekt wierklech eppes bréngen. Zum Beispill, mer hunn jo. Kënnt dann do e Changement? Jo, do ass, dat ass déi lescht Woch am Landwirtschaftsdësch diskutéiert ginn an och de Serge Wilmes, den Ëmweltminister, hott versprach, datt en sech do nach eng Kéier giff mat de Baueren zesummesëtzen. Am Moment gëtt et eng Nitratdirektiv, dat soll ee Gesetz ginn, fir datt e mer, well och duerch de Klimawandel geet eis D'Vegetatiounsperiod gëtt jo méi lang. Zum Beispill elo ginn et fest Stuerterminer, bis wini ee kann d'Gülle féieren. Datt e mer déi och kann e méi lang no hannen zéie well d'Gras wiisst nach méi lang doduerch, well et ass an de leschte Jore méi wöarem ginn. An déi Diskussiounen, déi gi gefouert, och mam Waasserwirtschaftsamt, fir datt e mer do Upassunge kréien. An do musse mer d'Bauere mat eranzéien. Am Sënn vum Waasserschutz, well ech soen nach ëmmer, si wëssen u sech am beschte wéi et funktionéiert. Madame Hansen, plus ou moins der Hallschent vun dëser Sendung géing ech gären eng Zuel vun Iech wëssen. Wéi vill Bauerebetriber gëtt et nach zu Lëtzebuerg? Et ginn nach ronn 1.800 Betriber, mee wéi gesot, mer haten déi Ëmfroe gemeet an et wäerten der sécherlech an Zukunft vill manner ginn. A wa mer elo en halleft Joerhonnert zeréckkucken, da gouf et der nach emol vill, vill, vill méi. Stierwen d'Lëtzebuerger Bauere laangfristeg aus? Mä ech wäert mäi Bescht maachen, datt dat nit de Fall ass, well mer brauchen a mer sollen hei zu Lëtzebuerg houfreg sënn, datt mer nach eng Liewensmëttelproduktioun hunn a mer sollen och alles drusëtzen, datt mer nach eng Liewensmëttelproduktioun hei zu Lëtzebuerg behalen. Dir hutt virdru gesot, eppes an déi 40 Prozent, wann ech mech richteg erënneren, wou d'Relève net assuréiert ass. D'Kanner maachen, maachen alt heiansdo eppes anescht wéi de Betrib iwwerhuelen. Jo, déi Generatioun dono deet sech schwéier. Wéi wëllt der de Beruff attraktiv halen, elo mat Bléck op d'Formatioun, och op déi nei Akerbau-Schoul? Jo, wéi leeft et do? Gëtt et awer nach ëmmer Inscriptiounen? Gëtt et Interêt? Jo, se hunn nach ëmmer Aschreiwungen, mee ech hu jo elo näischt méi direkt do ze soen an der Akerbau-Schoul. Mee ech informéiere mech nach, ech war jo elo gëscht, gëscht oder. Virun 2013 hat Der do emol eppes ze soen. Jo, jo, mee ech war gëscht oder virgëschter op Diplomiwwerreechung. Et ass wierklech erfreelech ze gesinn, datt mer nach Jonker hunn, déi de Beruff léieren an déi och mat Freed an dee Beruff eraklammen, well et ass jo och ee schéine Beruff, wéi gesot. A mer mussen d'Formatioun fit halen, datt se och flexibel ass op déi nei Uspréch. Mer hunn zum Beispill och gesot gehat, Ammoniak Task Force, et ass äis wichteg, datt d'Betriber sensibiliséiert ginn op déi Problematik, datt mer do och eventuell ee vun der Schoul mat eranhuelen. Dat hu mer am Ufank nit gemeet gehat, fir datt dee Lien wierklech enk ass, well mer mussen déi Jonk matzéien. A wat maache mer, fir mer kënnen, just kucken, datt d'Betriber an Zukunft eppes verdingen, well wann een näischt verdingt, da wäert och keen de Beruff léieren a si brauche Previsibilitéit. An ech mengen, dat ass eng Aufgab, déi mer als Politik hunn. A mer kënnen nit all fënnf Jor u sech d'Rahmenbedingung komplett änneren, well dat mécht d'Betriber verréckt. Mir maachen eng kuerz Klammer, Madamm Hansen. Ettelbréck, Gilsdref, d'ASTA, d'Verwaltung, déi sëtzt nach zu Ettelbréck, soll op Gilsdref plënnere. War s do de leschte Stand? Bei de leschte Stand ass, datt den d'Planunge leider nach nit ganz ofgeschloss sen, mee et ass extrem dringend, datt de Labo fort kënnt, well et ass zum Deel Schimmel am Keller. Also déi schaffen ënnert Bedingungen, déi nit méi konform sen an mer mussen do voll Gas gin, datt dee Labo endlech gebaut gëtt. Ech wëll elo just ee klenge Rappell man, mer haten de Plang scho viru 2013 fäerdeg, du war e just vun där Regierung u sech gekippt gin, well ee sollt, a lo gëtt en am Endeffekt ewer Um selwechten Terrain gebaut wéi en deemols sollt gebaut ginn. Gëtt dann do keng Tëschléisung? Well am Schimmel hocken, dat ass jo mëttelméisseg. Jo, do muss e kucken, datt mer déi Leit, déi do am Schimmel hätte misste schaffen, nimmi do schaffe loossen. Mä mer mussen iergendzwousch Tëscheléisunge fannen, wat nit einfach ass, well d'Akerbauschoul selwer ass jo ee Chantier, wou u sech de Lycée technique vun Ettelbréck dohënner kënnt. Mer brauchen provisoresch Léisungen. Mer hunn elo een zousätzlecht Haus, wou mer kënnen een Deel vun eise Versuchsaktivitéiten do eraushuelen. Mee wéi gesot, et däerf nit de Provisoire qui dure sinn. Mer musse séier virukomme mat deem neie Labo zu Gilsdref. Madame Hansen, déi hei Regierung huet Simplification administrative versprach. Ech géing proposéieren, datt mer eng kleng Paus maachen an dann no där iwwert déi admistrativ Vereinfachungen do fir d'Landwirtschaft wäerte schwätzen. Bis geschwënn. Rtl, Background am Gespréich. Jo, voilà, fir den zweeten Deel vun dëser Emissioun, déi sech haut ëm d'Landwirtschaft dréint. D'Martine Hansen ass Invitée. Dir sidd ënner anerem ugetruede fir administrativ Vereinfachunge fir d'Baueren ëmzesetzen. Nom Landwirtschaftsdësch hu verschidde Bauere vun engem Paradigmewiessel geschwat, d'Stëmmung Iech géintiwwer war emol ganz positiv, loosse mer emol esou soen. Elo gëtt et awer um Terrain Baueren, déi soen, dovunner, also vun där Simplification administrative, wier nach net ganz vill bei hinnen ukomm. Jo, leider, muss ech soen, dauert et e bësse méi laang mat der Simplification administrative, mee mer hunn awer schonn eng Partie Saache gemeet. Éischtens hate mer jo d'Protester zu Bréissel. Op Grond vun deene Protester si jo dunn och scho Vereinfachungen decidéiert ginn zu Bréissel selwer, déi d'Med an ëmgesat hunn. Zum Beispill déi déi véierprozenteg Flächestëlleeung, déi obligatoresch, déi ass rausgeholl ginn. Mer konnte Vereinfachunge maache bei der Fruchtfolleg, well all Kéiers wa mer do Vereinfachunge maachen, ass et meeschtens manner Papeierkrom, soen ech elo mol einfach. Déi hu mer ëmgesat. Ech wëll just elo nach eng Kéier hei soen, wat leider d'Realitéit ass. Et gëtt eppes zu Bréissel decidéiert, da sëtze mär et ëm an nationaalt Recht wëlle mer et ëmsëtzen. Da brauche mär sechs Méint laang Diskussioune mat der Kommissioun, fir datt mer dann de Go hunn, fir et duerch ze ëmsetzen. Mat der Chamberkommissioun? Nee, nee, nee, vun der EU-Kommissioun. Och wa si eppes ëmsëtzen, musse mär et jo an eise Plan stratégique ëmänneren. An dat kann nit sënn. An do sënn ech ganz frou, ech hunn de fréieren, deen neie Kommissär, deen neien zukünftege Kommissär jo och héieren, Dee sot, mer mussen do méi pragmatesch a méi séier ginn. An ech sëtzen do all Hoffnung do dran, datt mer an deene Punkte méi séier ginn. Dir kennt dee jo, ja? Ech kennen deen, ja. Schwätze mer och nach dervun. Dann hu mer zum Beispill eise minimalen Taux, dat war um Landwirtschaftsdësch festgehal ginn, minimalen Taux vu Kontrollen, dee mer op d'Betriber maachen. Deen hate mer bei 4 Prozent. Dee kënne mer awer läit EU-Gesetzgebung erofsëtzen. Deen hu mer elo op ee Prozent erofgesat. Dat hëlleft de Bauere schonn, datt am Prinzip, wa keng Problemer do sënn, manner dacks Kontrollen um Betrib sënn, well all Kéiss wann een op de Betrib kënnt, dann ass hie jo erëm a senger Uerbicht blockéiert. Dat heescht, dat hu mer am Landwirtschaftsdësch festgehal. Ass awer nach net ëmgesat, he? Mee mer hunn ewer, do kann ech ewer elo frou sënn, mat d'Agrargesetz ass gëschter oder virgëschter war haten mer et an der Chamber, den Avis vum Statsrot hu mer kritt, keng Opposition formelle, mer wäerten dat elo, nach am November stëmmen, dann ass et ëmgesat. Dat dauert eben leider alles. Dann hu mer nei Applikatiounen op guichet.lu, wou mer dru schaffen. Déi hei ass nach nit fäerdeg, wou mer gären hätten, datt de Bauer d'Iwwersiicht hott op ee Klick, Wou sënn ech drun zum Beispill mat menge Primmen? Wéi eng Primmen hunn ech schonn ausbezuelt kritt? Wéi eng kréien ech nach? Hie brauch dat fir seng finanziell Berechnungen, déi hien am Laf vum Jor mécht. Mä sënn. Och um Landwirtschaftsdësch hate mer gesot, mir setzen ee Groupe de travail zesumme beim Bauen an de Gringzonen fir d'Geneemegungsprozeduren, de Once-only-Prinzip. Do hu mer elo u sech aacht Pilotbetriber, déi mer um Gang sinn ze analyséieren, wat sinn iwwerhaapt déi eenzel Knackpunkten, wou hapert et, a wou mer dann e Leitfaden erausginn, wou méi Transparenz ass fir deen, dee wëll bauen, ewwer och fir deen aneren, fir do de Prinzip vum Once-only duerchzesëtzen. Do si mer um Gang mat schaffen. Mer hunn eng Partie. Informatesch Projete lafen, déi mer zesumme mat Convis a mat der Landwirtschaftskammer maachen, fir u sech och. Fir déi Convis erklären eng Kéier fir déi, déi et net wëssen. Convis ass u sech fréier d'Häerdbuch, déi een, déi een u sech fir eis Véiberodung, soen ech, wann ech ganz einfach soen, zoustänneg sënn, den Haaptdeel vun eiser Véiberodung maachen. An si sënn ganz fit, si hu scho ganz vill Daten. a wou mer och do mat hinnen zesummeschaffen hunn, een e fast Projet heescht deen u sech, wou de Floss vun den Daten, déi mer als Stat hunn, kann an d'Betriber eragoen. Well et kann nit sënn, datt iergendzwou Staten erfaasst ginn, wéi zum Beispill bei eis mam Stat, an da muss de Betrib se erëm selwer erfaassen. Dat heescht, datt déi Date fléissen. Dann hu mer op europäeschem Niveau war eng Analys gemeet ginn, wou och Lëtzebuerger Bauere matgemeet hunn. Do ass u sech erauskomm, datt den d'Baueren d'Gefill hunn, datt se vill Saache mussen duebel aginn. Mer hunn dat elo un d'Landwirtschaftskammer weiderginn, datt de si do mat hire Membere kucken, wat ass dat konkret, an da wëlle mer dat natierlech verbesseren, datt dat nit méi de Fall ass. Um Wäibaudesch hu mer eng Partie Prozeduren vereinfacht fir d'Saisonnieren, Also mir hu schonn eng Partie gemeet, mee ech soen Iech, et bleift nach vill ze dinn. Dir versprécht also de Baueren, datt do nach eppes nokënnt? Jo, well am Moment ass et jo esou, datt de Bauer bal bei all Gest, deen e mécht, iergendwéi Rapporte muss maachen, den Henker an Trakter erop an erofklammen, mussen dat opschreiwen. Net grad, Stéchwuert Bürokratie, vill Bauere maache Bréissel dofir responsabel. Mir hu schonn driwwer geschwat. Gesitt Dir dat och esou? Sinn déi europäesch Reegelen. Op engem Punkt ukomm, wou se d'Liewen am Alldag schwéier maache fir de Bauer. Ganz kloer ass dat esou. An dat war, wann een jo och d'Demonstratioune gekuckt huet, war dat eng vun den Haaptfuerderungen, Mer brauche Vereinfachung a mer mussen, de Prinzip ass nach ëmmer ze vill komplizéiert. Et ass kloer, mer kréie Sue vun der Europäescher Kommissioun an et muss kontrolléiert ginn, datt déi Suen och sënnvoll agesat ginn. Mee am Moment ass et bal esou, datt een, Der hutt gesot, de Bauer muss all Kees opschreiwen, wann en vum Traktor erop a rof klëmmt. Dat heescht, mer mussen do déi Prozedure vereinfachen oder, loosse mer et mol soen, duerchmëschten, wann ech mat deene Begrëffer sech, jo, datt mer just nach dat froen, wat definitiv absolut muss sënn. Well dat anert mécht d'Leit verréckt. Jo, Dir hutt gesot, also wéi gesot, d'Kommissioun ass, villes, villes kënnt vun do. Dat heescht, et ass wichteg, datt et e gudden Dialog, e gudden Drot dohinner gëtt. Jo, et ass dann e bëssen Avantage, wann dat dann en eegene Koseng ass, deen dann, vläicht ass en nach net honnert Prozent, oder warscheinlech en nächsten EU-Agrarkommissar gëtt. Hutt Der da scho mat deem geschwat? Majo, ech schwätze jo mat him. Virdrun hunn ech scho mat em geschwat an ech hunn och elo scho mat em geschwat. A mir sinn natierlech frou an houfreg, datt de Christophe Hansen den nächsten Agrarkommissar gëtt. Ewer méi wichteg, wéi datt hee mäi Cousin ass, ass, datt en u sech och vum Bauer kënnt, datt en d'Problemer kennt, datt en eppes vum Fach Weess, an ech mengen, datt dat dat och ass, wat am Allgemenge bei all menge Ministerkolleegen op ganz gutt ukënnt, also hie kennt eppes vun der Saach. An dat ass eng vun de Grondviraussëtzungen, fir datt een den Job u sech ka gutt maachen. Mir erënneren eis un d'Bauereprotester am Ufank vum Joer, Madamm Hansen. Domat wier mer bei der Reform vun der europäescher Agrarpolitik 2027. Déi hänkt esou bëssen an der Luucht a vill Leit kucke mat Suerge dohinner aus dem Secteur. Wat sinn dann, mat Bléck dorop, Är Suergen? Wat sinn d'Ängscht vun de Baueren? Ofännerunge vun de Primmen, Jetonen, wat kéint do änneren? Also dat, wat de. d'Bauere mengen ech am meeschte gären hätten a wat och vun eiser Säit aus wichteg ass, an dat ass och dat, firwat datt d'Demonstratioune waren, dat ass Vereinfachung, do sot de Kommissär, jo, géife se dru schaffen, dat ass Previsibilitéit. Déi Baueren, déi maachen Invester op 10, 15, 20 Jor an da kënne mer nit all fënnef Jor laang d'Rahmenbedingungen änneren. Déi si jo ënnert engem Risendrock. Dat heescht, wann déi elo an eng Mëllechproduktioun investéiert hunn, Da kënne Männi d'bue mol soen, ma da muss är Mëllechkéi ofschafen, ma déi maache jo Faillite, dat kënne mer nit maachen. Also Previsibilitéit. An dann eppes, wat och bei de Protester ëmmer erëm rauskomm ass, dat ass dat Gefill vun Ongerechtegkeet, hei an Europa héich Oplagen an an anere Länner nit. An deem gëtt nit Rechnung gedroen an den Handelsaccorden. Dat heescht, bei den Handelsaccorden oppassen, datt een u sech vergläichbar Produktiounsstandarde muss hunn. Well et ass an der Landwirtschaft nit anescht wéi an anere Wirtschaftssecteuren, wa mär hei d'Betriber mat héijen Oplagen u sech zwéngen, eng Produktioun ze maachen, déi vill méi deier ass, ewer op där anerer Säit de Marché oplosse fir déi anner Saachen, da maache mer d'Betriber, ob dat d'Landwirtschaft oder soss eppes ass, op d'Langweil futti. Mee komm mer schwätzen enke kuerz iwwert déi Primmen. Wat ass do d'Angscht? Wat gëtt do en neien, steet do en neie Berechnungsmodell am Raum, deen fir d'Baueren hei manner gutt kéint sinn? Da wosst jo den Här Strohschneider hott zesumme mat der Madame von der Leyen esou ee Pabeier zum Dialogue stratégique, hu se dat genannt, wou se jo alleguer grouss sech zesummegesat hu fir ze diskutéieren a wat dem Christophe Hansen dann och seng Roadmap soll sënn, déi e misst lo an 100 Deeg kucke wéi en déi giff ëmsëtzen. Mer hu lo eis zesummen deen nächsten Datum mat der Landwirtschaft festgehalen, wou mer iwwert dee Pabeier diskutéieren. Do steet ënnert anerem dran, datt e kënnte. Een Haaptpilier, wat den Nit-Agrar Ëmweltmoossname sënn, mee déi méi allgemeng Flächeprime, soen ech elo mol einfach, datt en déi kënnten an Diskussioun stouen. Soss eng Kéier kuerz de Montant, wat ass dat elo, déi Flächeprime, fir déi Leit, déi dat net wëssen? Dat hänkt ëmmer variéiert vun de och, jo. Betriber of, mee wat, et ännert och nach vu Land zu Land, mee et mécht. ee grousse Batz bei eis aus. A wann déi elo giffen anescht verdeelt ginn, dann hott dat natierlech ee riesen Afloss op d'Akommes vun de Baueren. An an deem Papeier steet, déi sollen no. Ouni dat, sot Dir, ouni dat geet et net? Ouni déi Primm geet et net? Nee, mer kënnen, mer hunn eng Kéier duerchgerechent, wa mer keng Primme méi bezuelen, dann hu mer am Prinzip keng Landwirtschaft méi hei. 2021 hate mer gekuckt, da wieren ausser e puer Mëllechbetriber, wären se alleguer am Defizit gewiescht, a richtig grouss am Defizit. Dat heescht, mer mussen eis hei bewosst sinn, mer hunn hei Oplagen a mer kënnen déi Landwirtschaft hei nëmme behalen, wa mer och Bäihëllefen hunn, well soss hu mer keng méi oder mer hunn nach puer ganz grouss Betriber. Gëllt dat fir Lëtzebuerg méi wéi fir aner Länner? Et gëllt fir Lëtzebuerg zum Deel méi, well mer e benodeelegt Gebitt sinn. Mer si jo als esou eppes klasséiert, well mer wierklech hiwwelleg sinn, nit déi beschte Bödem hunn, gëllt et sécherlech hei méi fir aner Länner, mee d'Wäert fir aner Länner gëllt et och. Wann ech Bergbaugebidder, Éisträich, also viru kucken, déi hu ähnlech Problemer. Also wa mer d'Bäihëllefen nit hunn, dann hu mer keng Familljebetriber méi, op jidde Fall méi, mer hu vläicht nach ganz grouss Betriber, déi een dann och keng Konditionalitéit, keng allgemeng Bedingunge musse méi erfëllen. An da musse mer eis froen, Ass et dat, wat mer wëllen? Nee, ech mengen, et ass nit dat. Mee wat steet dann do am Raum, datt et elo net méi op d'Fläch geet, mee op aner Kritären zum Beispill? Am Moment ass alles op. Ech mengen ewer, datt et bei der Fläch bleift, well et schwiereg ass, et anescht ëmzeverdeelen. An Dir sidd do derfir och? Jo, et gëtt wahrscheinlech eng Degressivitéit, dat heescht, datt déi ganz grouss Betriber pro Hektar manner kréien. An den Drock aus Europa ass einfach grouss, datt déi Primm do pro Hektar Fläch iwwerall d'selwecht gëtt. Eis als Lëtzebuerg ass dat zimlech egal, well mer leien an der Mëtt. Dat heescht, mir zënne iwwer Länner, déi kréien duebel, dräimol esou vill, an ze Länner, déi kréien nëmmen een Zéngtel dovunner. An dat fannen ech och bal normal, datt do lues a lues gekuckt gëtt, datt dat gläich ugepasst gëtt an Europa. Ok, Madame Hansen, an de leschten zwou Legislaturperioden huet aus dem landwirtschaftleche Secteur dacks et geheescht, am Ëmweltministère do géing alles diktéiert ginn. An de Landwirtschaftsministère, deen hätt iwwerhaapt näischt ze soen a misst just nokucken. Ass et elo ëmgedréint? Nee, mer schaffen zesummen, de Serge Wilmes an ech, mer schaffen zesummen. Mer hu reegelméisseg Sitzungen, wou mer déi aktuell Problemer, dat kënnt an enker méi klenger oder méi grousser Sënn, zesummen diskutéieren. Et sou vill Leit déi déi gesinn emmer alles schlecht, verschiddener soen, also wann ech verschiddener héieren, da mengt déi wa mer duerch eist Land fueren, da misste mer an enger Wüst liewen. Also ech sinn de Moie wéi gesot scho lafe gaangen, ech sou vun vum Eischtergronn bis an d'Stad gefuer, ech gesinn eng schéi Landschaft, eng schéi Kulturlandschaft an déi ass och vun eise Bauere geprägt ginn. An mer brauchen wéi gesot op där enger Säit d'Produktioun, op där anerer Säit d'Biodiversitéit an ech mengen datt mer déi zwou Saachen hënkréien. Mer hu scho vill gemeet An eis Baueren hu scho vill Efforte gemeet, an déi Zesummenuarbecht mam Ëmweltministère, déi muss do sinn. Landwirtschaft an Ëmwelt muss matenee fonctionnéieren a mer maachen. Bleiwe mer kuerz awer beim Ëmwelt an Klimaschutz. Déi schwaarz-blo Regierung kritt vun der politescher Oppositioun awer méi dacks reprochéiert, datt se de Fokus net genuch géing dorop leeën, och nom État de la nation vum Premier Luc Frieden gouf dat kritiséiert. Ass Är Approche manner ëmwelt a klimaschutzméisseg ausgeriicht wéi déi vun der Regierung virdru? Wat sot Der zu deene Kriticken? Zum Beispill Dir setzt Dir da elo d'Landwirtschaft kloer iwwert d'Ëmwelt? Nee, ech soen, si musse matenee funktionéieren, mee ech hätt mer zum Beispill dat Zil vu minus 22 Prozent nit gesat, well ech nach ëmmer soen, mer brauchen och hei eng Landwirtschaft, déi kann produzéieren, a mer kënnen nit nëmmen Biodiversitéit hunn. Dat ass dat, wat ech virdru gesot hunn. Mer hunn hei schonn zu Lëtzebuerg, produzéiere mer scho bal néierens méi genuch Liewensmëttel, Dofir ass et extrem wichtig, an dat ass wierklech eis Positioun, datt mer déi wäertvoll landwirtschaftlich Flächen erhalen fir d'Liewensmëttelproduktioun an datt de mer déi anner Flächen, do wou et Sënn mécht, och geziilt extensivéieren, fir datt mer do d'Biodiversitéit stäerken. Dat heescht, et gëtt, ech mengen, de Serge Wilmes hat eng Kéier gesot, déi Schwaarzen, déi nei Gring. Also mer maachen et. méi pragmatesch, mä mer hunn iwwert d'Ëmwelt an de Klima u sech ëmmer am Hannerkapp, datt mer mussen drun denken, an dat ass eis verdammt Verantwortung, datt de mer mussen drun halen, datt en eis, eis zukünfteg Generatiounen u sech nach ëmmer kënne liewen a Landwirtschaft, si jo déi éischt déi mat mam Klima befaasst sinn an déi giffen drënner leiden. Dat heescht natierlech ass dat eng vun eise Prioritéiten. Just kuerz e Stéchwuert, Agrovoltaik, wat hutt Der do wëlle se? Vläit eng ganz kuerz Klammer, do si mer jo dann am erneierbaren Beräich. Wat stellt Der Iech do vir? Well dat läit jo ënnert der Kompetenz vum Energieminister, an déi fréier Regierung haten Ausschreiwunge gemeet, dat sinn déi Projeten, déi u sech elo lues a lues gebaut ginn. Do ginn et u sech zwou, kënnt een zwou ganz extrem Positiounen huelen. Et kënnt ee soen, Mer maache elo ganz, ganz séier virun mat den Erneierbaren, dat heescht, mer leeën alles zou, wou zou ze leeën ass. Op der anerer Säit kënnt ee soen, Mer erhalen alleguer d'landwirtschaftlech Flächen, et gëtt näischt zougeluecht. An ech mengen, dat wat, wat raisonnabel ass, An dat wat pragmatesch ass, dat ass u sech, déi zwou musse matenee goen. Dat heescht, dat heescht u sech Agrivoltaik, de Bauer muss kënnen seng Produktioun, wéi en se virdrun op der Fläch hat, och kënnen weiderféieren. Dat kann ee maachen doduerch, datt een u sech déi Panneauen relativ wäit ausernee mécht, déi gi jo souwisou, kënne se opgeklappt ginn, datt déi Maschinnen, déi virdru kënne, dat heescht wann zum Beispill ee Silo gemeet hott, wann, da muss deen och lo nach kënne mam Ladewon oder mam Häcksler do duerchföhren. Dat ass dat, wat ech, wat ech a mengen Aen gesinn, wat pragmatisch ass. An dann höllt een d'Baueren och mat, höllt een hinnen nit déi wertvoll Fläch fort. An u sech optimal wär et, wann de Bauer u sech och nach finanziell sech könnt mat bedeelegen, well dann hätt en och een Deel Akommes dovunner, well mer schwätzen jo vun Diversifizierung vun der Landwirtschaft, fir hiert Akommes ze stärken. Dann könnt en och hei mat Sue verdingen. Madame Hansen, firwat huet Lëtzebuerg d'Positioun a punkto Schutzstatus vum Wollef geännert? Datt elo eng Juegd theoretesch méiglech ass, dat ass net onëmstridden. Politesch Géigner vermëssen déi wëssenschaftlech Begrënnung a verweisen op eng wichteg Roll vum Wollef an der Natur. Firwat dee Changement? Majo, et ass ee Fakt, datt en a verschiddene Länner a Géigende vun Europa definitiv ee massive Problem, vum Wollef gëtt, wéinst well der einfach ze vill sënn, well se ze vill Notzdéiere räissen, well do d'Bauere wëllen ophalen, wa se ophalen. Ech hu mam éisträichesche Landwirtschaftsminister geschwat gehat, deen huet gesot, bei eis wëllen d'Bergbaueren ophalen. Zu Lëtzebuerg war bis elo wéi vill? Ech weess net wéi vill Fäll, mä mer hu kee gréissere Problem méi an deene Gebidder. Si wëllen, si wëllen ophalen, dann hu mer natierlech e Biodiversitéitsverloscht, well dann hëlt den de Bësch do erëm zou. Dat heescht, et ass kontraproduktiv fir d'Natur. A Finnland hu mer Riseproblemer, a verschiddenen nordesche Länder och nach, oder am méi Oste Litauen. Den däitsche Landwirtschaftsminister, dat ass jo awer ee Gréngen, dee sot zu mer, wéi mer déi Diskussiounen haten, dee sot en, also wann et d'Menn ugeet, da giffe mer direkt dee Schutzstatus änneren, well mer hunn a verschiddene Bundeslänner richteg Problemer an do waarden d'Leit nit op d'Politik. Si schéissen en einfach. An dat kann et jo och nit sënn. Dat heescht am Endeffekt ass et är Solidaritéit mat deene Länner, wou mer richteg Problemer hunn. An esouguer an Holland war ee Kand gebass gi vun engem Wollef. An do huet an Holland ganz séier ass d'Meenung ëmgeklappt. An wann Der elo kuckt, wéi ofgestëmmt ginn ass, et ware just nach dräi Länner, déi dogéint waren, fir dee Status ze änneren. Dat heescht, eng grouss, grouss Majoritéit seet, mer musse solidaresch sënn mat deene Länner, wou d'Problemer sënn. An dann heescht et jo elo nit, datt en nit méi geschützt ass, mee en ass, den héije Schutzstatus ass op een normale Schutzstatus rofgestuuft ginn, an hei zu Lëtzebuerg ännert sech do u sech näischt. Ech hat elo d'Schofsleit nach bei mer, déi hunn just gefrot, datt et d'Nofolgen, wann wierklech Schof gerass ginn, datt mer déi nach vläicht besser solle suivéieren, an dat hunn ech hinne versprach, datt mer dat maachen. Madame Hansen, kuerz nach, d'Blozongen, kränkt, wou si mer drun? Hu mer déi am Grëff? D'Wieder spillt äis an d'Kaarten, et ass méi kal dobaussen, déi Mécke fléien nimi sou, dat heescht am Moment ass et roueg. De Problem ass, datt mer eriwwer nei Serotyppen hunn, déi an der Géigend sënn. Mer hunn, dat heescht Serotyp 12, et gi verschidden Typpe vu Viruserkrankheeten, an Holland ass en neien Typ festgestallt ginn. Gott sei Dank just eréischt do. De Risiko bleift. De Vaccin, dee. Gouf vill op deen zréckgegraff, dee Vaccin? Mä mer hunn nach vill Reserven. Ech denken, datt deen da lo virum Fréijor genotzt gëtt. Mee fir dee Serotyp 12 gëtt et nach kee Vaccin. Et gëtt een anere Vaccin fir een aneren Typ 8. Dee kënnt eréischt am Januar. Deen hu mer awer lo scho bestallt, datt mer en am Fréijor hunn, datt mer d'Baueren dann direkt kënnen impfen. Well dat ass dat Eenzegt, wat der mer kënne maachen, Impfen, fir datt d'Béischten u sech geschützt sinn. Kréien déi geschiedegt Bauere gehollef? Mär hunn hei zu Lëtzebuerg ee klenge Problem, datt mer eng Assurance zu 65 Prozent subventionéieren, wou een och déi do Krankheete kann assuréieren. Mee et huet net jiddwereen se. An et ass ewer am Text festgeschriwwen, datt mär nit kënnen do, wou et esou eng Assurance gëtt, zousätzlech Entschädigungen bezuelen. Dat ass d'selwecht wéi beim Frascht. Mer haten am Fréijor Fraschtscheed. Bon, an de Wéngerte konnt een e Fraschtscheet u sech assuréieren, bei de Mirabellen nit. Beim Wéngert konnte mer näischt bezuelen, bei de Mirabelle konnte mer eppes bezuelen. Wat mer ewer maachen, mer bezuelen den Impfstoff, mer bezuelen d'Entsuerge vun de Béischten, dat ass an anere Länner, gëtt et nit bezuelt. Mer hu lo den nächsten Impfstoff bestallt an och deen wäerte mer bezuelen. Madame Hansen, Dir hat elo de Wéngert ugeschwat. Jo, d'Zäit leeft eis leider fort. Mir schwätzen trotzdem nach ganz kuerz iwwert de Wäibau an och iwwert de Konsumenteschutz. Verkaf vum Lëtzebuerger Wäin, wéi leeft deen? Hunn d'Gewunnechte vum Konsument sech geännert? Wat stellt Der fest? Also mer hunn hei zu Lëtzebuerg eng ganz héich Qualitéit vu Wäin an och dësen, dëse Jorgang ass elo vläicht bësse manner Qualitéit, Quantitéit, mee d'Qualitéit wäert stëmmen. D'Konsumenten. Drénke manner Wäin, dat ass esou. Mä wéi kann een deen dann promouvéieren? Well de Lëtzebuerger Wäin, wéi kann een deen dann vermaarten? Mir wëlle jo elo net hei de Leit soen, Drénkt, drénkt Alkohol, mä mir mussen awer och iergendwéi kucken. Nee, mä et fënns der se jo selwer, et ass ee Genossmëttel an drénkt en a Moossen a genéisst en. An dat ass, mengen ech, och de Message, deen e soll ginn. An dee grousse Message, Mer hunn hei zu Lëtzebuerg ganz, ganz gudde Wäin, also mer mussen nit op auslännesche Wäin zréckgräifen. Mee muss ëmgeduecht ginn an der Strategie. Et muss wahrscheinlech an der Strategie ëmgeduecht ginn. Mee mer hunn ewer och, also ech wëll soen, mer hunn ewer och Wënzer, déi e ganz gutt, déi e ganz gutt verkafen. Dat hu mer. Mer hunn de Fonds de solidarité vun de Wënzer, deen heescht, dat ass e bëssen e komeschen Numm, mee do ass eng Haaptaufgab och de Marketing, A si si sech och do um Gang, Gedanken ze maachen. D'Wënzer selwer, mer ënnerstëtzen dat, wéi een de Wäibau besser ka promouvéieren och nach. A mir hunn awer op där anerer Säit, musse mer kucken, datt mer d'Produktioun rentabel behalen an datt mer do d'Konditioune fir de Wënzer u sech och vereinfachen. Dat war jo dat, wat mer um Wäibau, duerch wou mer dru geschafft hunn. An et ass ee Fakt, datt de Wéngerten, déi en nit méi sou rentabel sen, well och am Wäibau hu mer eng Partie Betriber, déi keng Nofolleg hun, datt en déi riskéieren, brooch leien ze bleiwen. Am Ausland as et sou, datt Primme bezuelt gin, fir déi Wéngerten erauszerappen. Dat as eppes, wat mer e bëssen um Häerz wéi deet, well ech denken ëmmer, eis Musel Dat Landschaftsbild, dat ass geprägt vun den Wéngerten, mee ech fäerte ganz, datt mer och nit dodovu, dodolaanscht kommen. Ech sënn do an Diskussiounen mat de Wënzer selwer, well ech wëll dat nit ouni si maachen, wéi mer do am beschte kënne virgoen, datt en zumindest déi Wéngerten, déi en rentabel kënnen schaffen, datt de mer déi iergendzwousch vermëttelt kréien, datt se nach genotzt ginn, a bei den anere brauche mer eng Léisung. Dir hutt och nach de Konsumenteschutz, Madamm Hansen. Firwat ass dat keen eegene Ministère méi? Esou gëtt Dir awer manner Visibilitéit. Ech mengen ni, datt e manner Visibilitéit huet. Also ech sinn all Woch een Dag do a mer kucken, datt mer definitiv och do déi néideg Reunioune maache mat de Leit, mam Konsumenteschutz, mat der ULC, fir datt mer wierklech eis Aufgab do gutt maachen, de Konsument gutt vertrieden, dat ass deem Ministère seng Aufgab, an ech mengen nit, datt et elo drënner leit, datt mer elo eng, mer si jo d'Direktioun vum Konsumenteschutz, mee si hunn ewer eng separat Ministesch, ech sinn Ministere fir d'Agriculture an ech sinn d'Ministesch fir de Konsumenteschutz. D'Unioun vun de Consommateuren huet zougeschwat. Déi beklot sech, datt d'Gesetz vun de Sammelkloen nach ëmmer net definitiv do ass. Hätt do net eng europäesch Direktiv en Datum virgeschriwwen, respektiv misst déi dat Gesetz net schonn ëmgesat sinn? Wou hänkt deen Dossier da, Madame Hansen? Also dat Gesetz misst scho längst ëmgesat sinn. Ech huelen awer elo net déi Verantwortung op mech, well wéi ech komm sënn, Dunn war den Avis vum Statsrot just do an ech géif mengen, et ware ronn 100 Opposition-formellen, et waren der och vläicht e puer manner. A mer hunn am Mäerz dunn direkt, dat war also relativ séier, hu mer nei Amendementer deposéiert an d'Gesetz ass elo erëm beim Statsrot an ech hoffen, datt mer elo geschwënn eng Kéier do den Avis kréien, fir datt mer do weiderkommen. Dat heescht, mer hunn et vereinfacht. esou datt mer zum Beispill de Champ d'application, deen hu mer elo genau esou gemeet, wéi et an der Direktiv steet virdrun, déi Regierung virdrun hat probéiert, d'Banken, d'Finanzwesen erauszehuelen. Dat ass nit akzeptéiert ginn. Mä dunn hunn ech gesot, da kommt, mir huelen et strikt esou, wéi et an der Direktiv steet, da kréie mer keng Opposition formelle, da komme mer do weider. Dann hu mer nach ee Changement gemeet bei der, bei der Mediatioun. Och do waren eng ganz Partie Opposition formelle vum Statsrot. Et war virgesinn, datt een eng obligatoresch Informatiounsversammlung beim Mediateur misst maachen, well d'Mediatioun ass elo nit eraus, déi do Versammlung ass ewer eraus, an ech hoffe wierklech, datt mer do weiderkommen. Wéi gesot, ech hu mäi Bescht gemeet vun där Zäit, wou ech do sënn, an elo waarde mer op den Avis vum Statsrot, an dann hoffen ech, datt do nit méi vill Opposition formelle dra sënn. Lescht Fro, Madamm Hansen, csv, No bal engem Joer, wéi verdot Der Iech da mat der DP? Ganz gutt. Dir hat rezent, wéi gesot, d'Pressekonferenz mam Claude Meisch. War dat net e bësse speziell? An de leschte Legislaturperioden huet Der Iech ëmmer e bëssen e geriwwe mat him. Wann Der elo zu zwee op engem Dësch sëtzt an dat selwecht schwätzt, leeft dat gutt? Bon, iwwert dee Sujet, wou mer do geschwat hunn, ware mer jo och ganz sécher enger Meenung a mer hunn dat och gutt matenee gemeet. A mer schaffen och weider do zesummen, well, wéi gesot, de Restopolis Supply for Future ass extrem wichteg fir eis. Ech ginn och elo nach eng Kéier bei de Claude Meisch zum Beispill fir Logement beim Wäibaudësch, fir d'Saisonnieren, ob mer do nit eng Léisung fannen. Also mer schaffe gutt zesummen. Jo, nächst Woch op dëser Plaz, Madamm Hansen. Do ass dann Äre Chef, de Luc Frieden, ass Invité am Background haut an enger Woch. Ech soen Iech elo mol Merci, datt Dir haut bei eis waart. Mir hunn iwwert d'Landwirtschaft Iwwert den Wäibau, iwwert den Konsumenteschutz geschwat, iwwert den Wäibau an iwwert den Konsumenteschutz leider net esou vill. Eng Stonn dauert eben just eng Stonn. Eech dobaussen soen mer alleguer e Merci dat der eis nogelauschtert hutt. Merci Madame Hansen dat der bei eis am Studio waart an domat wënschen ech Iech nach e schéine Samschdeg an och en schéine Weekend. Merci gläichfalls.